وأما درس بعدي شروط مفتي ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا از شرط مفتي یا همون مجتهد مفتی اسم فائل هست از افتا یفتی فهو المفتی از شرط مفتی و مجتهد این هست که ان یکون عالما بالفقه عالم بفقه باشد اصلا و فرعا چه به قواعد اصولش اصول فقه و فرعا چه به فروع فقه یعنی ادله اجمالی فقه بدوند اصول فقه رو و کیفیت استدلال از اون استدلال به وسیله اون ادله رو و همچنین مسائل جزئی فقه رو بدوند خب از این جمله چنین معلوم شد و ان یکون عالما بالفقه اصلا و فرعا گویی که اصول فقه رو جزو فقه دانسته است حالان که اصول فقه فن نیست جداگانه خلافا و مذهبا پس بداند فقه رو اصولش رو و فروعش رو حالا میشه از اصول اینجا قواعد کلی فقه رو هم در نظر گرفت اون مسائل بزرگ فقهی رو که خود به مسابه قاعده حساب میشند خلافا و مذهبا یعنی در کنار این که اصول فقه رو بلد باشد فروش رو بلد باشد اختلاف علما رو بداند اختلاف خلافن اختلاف فقها رو آگاهی داشته باشد اجماع رو آگاهی داشته باشد و مذهبا خلافن و مذهبا این مذهبا میشه توضیحات مختلفی براش آورد یعنی فقه رو خلافا و مذهبا بدونه یکی از معانیش این هست که همون مذهب مشهور که اگر مجتهد مقید هست و مجتهد مطلق نیست مذهب امامش رو بدوند قواعد مذهب امام رو بدوند یکی از شروعی که در مذهبن میاد این هست و میشه این معنا رو برداشت نکرد خلافا و مذهبا خب خلافا که واضح هست مذهبا یعنی اون نظریه رو, نظریه رو که به سمتش رفته میشه آنچه را که رأیش بر اون ثابت و مستقر میشه و در ادامه میاد و ان یکون کامل الالت فی الاجتهاد کامل الابزار باشه در اجتهاد آلات و ابزار اجتهاد رو داشته باشه دیگر آله های اجتهاد درش کامل باشند خب این شرط خودش شرط های قبلی اجتهاد رو هم توسعا میشه شامل بشه و ان یکون کامل الالت فی الاجتهاد کامل العاله باشه در اجتهاد کامل ابزار باشه در اجتهاد خودش اون آله هایی رو که از ابزار اجتهاد هستن جلوتر ذکر میکنند عارفا بما یحتاج الیه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها فس كامل الآله باشد ابزارهای اجتهادی رو کاملا داشته باشد برشون تسلط باشه عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغه آگاه باشه به آنچه که نیاز دارد مجتهد در استنباط احکام از چه چیزی آگاه باشه به نحو بین النحوی و و لغت و معرفت الرجال و شناخت الرجال احادیث و تفسیر الآیات الوارده فی الاحکام و تفسیر آیاتی که در موضوع احکام هستند و الاخبار الوارده فیها و احادیثی که در باب احکام اومدن که البته خب علما در این قسمت آیات احکام و جداگانه آوردن تفسیر آیات الاحکام بیشمار در این رابطه کتاب نوشته شده است در رابطه با احادیث هم کتب بیشمار نوشته شده است بلوغ المرام شروحش صبل و سلاف و کتب دیگری که در این رابطه خدا را شکر الحمدلله مشتهدین قبلی جمع کردن و اینجا لازم هست که این نقطه یادآور شود متاسفانه این روزها افرادی در باب اجتهاد وارد اند که جمله خبری از انشایه رو حتی تشخیص نمیدند نمیدونم کجا این جمله خبری به معنای انشای اون یکی دیگه معنیه خبر هست عدات حصر و قصر در عربی تشخیص نمیدند نیاز هست که واقعا در این زمینه کار کرد مخصوصا بزرگواران اساتید رو طلبه هاشون که طرف هنوز ابجدیات الفبای عربی رو بلد نیست فلان مجتهد رو که نظریش با نظریه این استاد این طالب یکی نیست به راحتی زیر سوال میبرد خب پس تا اینجا کار شرایط مجتهد رو تا قسمتی آورده بود و آلات و ابزاری رو که در اجتهاد نیاز بودن خیلی مختصرا توضیح داده بود اما شروع شرایط مستفتی چی هستن استفتا کننده اسم فائل هست و من شرط المستفتی اسم فائل هست این هم ولی این از باب استفعاله یعنی استفتا کننده پرسنده و من شرط المستفتی ان یکون من اهل تقلید شرط مستفتی این هست که از اهل تقلید باشه چون اگر از اهل اجتهاد باشه دیگه جایز نیست که استفتاح کند مگر در حالتهای خاص حادثه برای مجتهد پیش بیاد که فرصت اجتهاد رو نداشته باشه اورژانسی و فوری باشه در این حالت براش جایزه تقلید کنه یا این که عملا و فعلا بیاد تلاششو کرده باشه و به نتیجه نرسیده باشه و من شرط مستفتی ان یکون من اهل تقلید از شرط مستفتی استفتا کننده اسم استفتال از اسم فائل از باب استفعال هست که برای طلب هست و شرط استفتا کننده این هست که ان یکون من اهل تقلید از اهل تقلید باشه فیقلد المفتی فی الفتیا تقلید میکند مستفتی زمانی که از اهل تقلید باشه مفتی رو در فتواش مفتی هیچ عالمی در طول تاریخ تعیین نکرده که فلانی باشه یا فلانی باشه یا فلانی باشه یا چهار نفر باشن یا ده نفر اهل ذکر یا مجتهد هرگاه کسی مجتهد مطلق بود به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت میشه از اون طلب فتوا کرد و میشه ازش تقلید کرد خب، در بحث تقلید البته این بحث مفصلتر مفصلتر انشاءالله مطرح خواهد شد وليس للعالم ان یقلد و عالم حق ندارد که تقلید کند یعنی مجتهد نمیتواند کسی دیگر را تقلید کند بخاطر خاطر که خودش مجتهد است خاطر اینکه خودش مگر در اون دو حالتی که الان ذکر کردم و قیل یقلد و گفته شده که مجتهد تقلید میکند اما آنچه که ظاهر هست اختلاف در رابطه با کسی است که مجتهد نیست و در رابطه با مجتهد قول ارجح همین هست که نمیتواند تقلید کند مگر در دو حالتی که ذکر کردیم فرصت اجتهاد رو نداشته باشد مسئله پیش بیاید و مسئله براش گنگ بماند که البته روی این هم نقاش وجود داره تا اینجا کار در رابطه با مفتی و مستفتی بحث شد شرایط شد انشالله درس بعدی که تقلید هست مفصلتر خواهیم پرداخت